Bueno, pois eh, ahora Hola, sí, boas tardes. Ah, bueno, vale, que non me escoitaba aquí. Bueno, empezamos a nova hora de Radio Cornella aquí que me dixo Xulio que ten que facer aí toda eh, a parafernalia que están a facer aquí en Rosalía de Castro, porque están facendo pois pues, este este día da letras galegas en na entidade, non? Bueno, nos vamos eh, hoxe máis que nunca, eh? necesitamos eh, a colaboración en Antena 93 377 8200, non é? Eh, temos como último día o noso técnico tamén Sergi, tam vamos lle mandar aí ese saludo. E eh, de mentras, pois abrimos con Anxo Lorenzo e con Anxo Lorenzo vamos a seguir con outro tema deste gran disco que ten que, bueno, Tirán, que está dando tantos éxitos e que faláramos outro día con el tamén. E outro tema de que mm, Mm, gustaballe moito que decía el no concerto que gustaballe moito as rapazas este tema da partida vamos a escoitalo un pouco a partida Bueno, Ancho Lorenzo, ahora nos vamos de luto también a José Torneiro, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Jodidos, ¿no? Ah, bueno bien. Bueno, <laughs> te pillamos ahí un poco tal, pero... ¿qué ah. <laughs> ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar el día 20 de agosto, José? El 20 de agosto no sé, que desaparecer da la perra. Hostia, jodido, eh? Ah, jodido. ¿Perdimos un amigo o qué? No, ganamos una amiga. Ah, muy bien. Bueno, eso ya estaba medio, ¿no? También. Ah. <laughs> Bueno, entonces, de o día 20 de agosto, no, Fase. O, 20 de agosto. ¿Alí en Galicia. En Ouselle. <laughs> en Ouselle. Eso pertenece a Lugo, ¿no? Eso, de, Becerrea. ah, <laughs> vale, provincia de Becerrea, exactamente. Becerrea. <laughs> bueno, ¿y eh, cómo como todo esto? Así tan rápido. Ah, ah, rápido no, Ya estaba meditado después de mucho tiempo, pero estaba caladín por ahí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, y ahora... a, ah, a ter fillos e todas esas cousas ou como vai? Non, que os teñen os demais. Ah. Moi bonitos os fillos os demais. <laughs> vale, vale, vale, vale. O sea, o próximo día 20 de agosto en Ouselle, eh, na provincia de Becerreá, temos aí a gran <laughs> boda de José Torneiro de Mar. O sea que aí estamos, para tomar unha copa, non? Si fai aí, para unha copa tocar algo, eh, comer algo. Moi ben. Oche, pois, eh, o pésame de aquí, dende Radio Cornellá, Pues ah, gracias, gracias. Eh, bueno, que, sea para moito tiempo, eso sí. Veña, vale, a ti, Josiño, ahí che baño de revuelto Ahí, para vos. Gracias. Vale. Hasta Luego. Bueno, pois, eh, Berrogueto e o seu Neu Coretex aquí. Eh, para outro lado, vamos a Melide. Joan, boas tardes. Boas. Como estamos? Ben, ben. Bueno, estamos a falar aquí con un gran artesano, eh, además artesano dos vos e eh, de Orrios, neste caso, non, Joan? Sí, sí. A que te dedicas ti logo? Maquetista de Orrios. Maquetista de Orrios. E como che deu por aí? Eh, por nada, empezou todo por un hobby. Muy ben, pero Orrios a máis ben labrados, eh, que o pasado eh, fin de semana que estivemos ali o en eu que chamaba en Xulio da radio dende aquí e eh, comentáballe que estamos falando pois eh, ou que estaba con xente de aquí que, que eran artesáns ou músicos e, eh, e no caso do artesán eras ti do que estaba falando, non? A ver se si te podíamos traer a mostra este ano, pero non quixeche ou tiñas tes tanta demanda que non tens moitos outros para vender, o sea que para ano esperamos, te non? <laughs> Bueno, Eh, oiche, canto pode costar un horre así? Sobre no, 120 máis, euros. O máis económico, 120 euros. Sí. E son horreos, de verdad, que non, non ten ninguna página web ni nada, non? No, no. Por ahora, por ahora estás aí traballando a, a pequena escala. bueno, pois pues a ver se che vemos aí o ano que ven aquí e, e podernos facer esa mostra de artesanía que tes aí de horre, maquetista. Sí, esperemos que sí. Sí, home, sí. Que aquí en Cornellas están votando de menos, eh? E a máis a xente de Barcelona, os galegos son moi consumistas deste tipo de cousas. Tento... Bueno, mellor así. Sí, home, sí, en Galicia como vai o negocio? Bueno, aquí se está, isto está moi visto. Está moi visto, non? Sí, a xente non invierte nesto. Claro. Hombre, 120 euros eh, xa non son os cartiños, pero bueno, cando ves o, o que te levas para casa, a verdade que vale a pena, eh? Porque por cantas horas podes botar nun horreti, Xoan? Sobre unhas 10 horas, por aí. Co máis pequeno, non? Sí. E como é grande? Pois, concretamente non te podo decir, non. Pero tes feito aí un do largo destos, non? Sí, é eh, un mes de traballo, máis ou menos, horas partidas. Bueno, pois, eh, para que vexa a xente un pouco que 120 euros tampouco é tan caro, non? Para o tempo que invirtes aí. E o material, sobre todo, que é material de maquetación, que son, son caros. Sí. Son caros. Bueno, Bastante inversión. Bueno, pois, eh, Joan, a ver se si te vemos aquí Poa na feira daqui de, de galegos aquí en Cornellá que precisamente a semana que ven. Non sei, aínda che dá tempo de vir, eh? No, no, no. Seguro? <laughs> no, no, que non me dá tempo. Bueno, bueno, bueno. Pois, eh, Joan, dá moito recordos aí a tua Carmiña tamén, que é unha boa rapaz e a tua muller. Eh, oiche, moitas gracias por estar con nós esta tarde, eh? Vale. Ainda que non quixeste entrar, pero al final entraches, tía. Sí, ao final sí. Si che pon outro, eh, si che digo nada, pero si che pon outro, Bueno, Joan, cuida esa terra de Melide, eh? Sí, sí. Veña, un saludo. Veña. Bueno, pois eh, aí dimos a Joan, este artesano dos grandes, de aí de Orreos, da terra de Melide tamén. Eh, vamos a ver se si temos aí un tema de Berrogueto, por exemplo, eh, bueno, dedicado aquí a esta xente de Melide, para toda a xente de Melide. Berrogueto, aí vai. bailador baila con ella. Bailador baila con ella. Que te tenga cariño. không nghe là bay lượn antes que doma y desayas has de quitar